Сура «Семейство Имрана». بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. ألف لام ميم Алиф, Лам, Мим. Аллаху ла илляха илля хуал хайюл кайюм. Аллах. Нет божества, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل Он не спаслал тебе Писание с истиной в подтверждении того, что было до него. Он не спаслал Таурат и Инджил. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام которые прежде были руководством для людей. Он также не спаслал развлечение, Коран. Воистину, тем, кто не верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах могущественный, способный на возмездие. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Он тот, кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает.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 Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкование этого не знает никто, кроме Аллаха обладающие основательными знаниями говорят, мы уверовали в Него, все это от нашего Господа. Но поминают назидание только обладающие разумом. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от себя, ведь Ты дарующий. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن إن الله لا يخلف الميعاد Господь наш, Ты соберешь людей в день, в котором нет сомнения. Воистину, Аллах не нарушает обещания. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار Ни богатство, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они являются растопкой для огня. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم Валлаху шадидуль икаб. Таким же образом вели себя сородичи фараона и те, которые жили до них. Они сочли ложью наши знамения, и Аллах схватил их за грехи.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 Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار которые говорят «Господь наш, воистину мы уверовали, прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в огне». الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием.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 Те, кому было даровано Писание, впали в разногласия только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Если кто не уверовал в знамение Аллаха, то ведь Аллах скор на расчет. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد Если они станут припираться с тобой, то скажи – я подчинил свой лик Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной. Скажи тем, кому даровано Писание, а также необразованным людям, обратились ли вы в ислам? Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения. Аллах видит рабов». إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم Тех, которые не веруют в знамения Аллаха и убивают пророков, не имея на это никакого права, и убивают тех из людей, которые повелевают поступать справедливо, обрадуй мучительными страданиями.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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما ما كانوا يفترون Это потому, что они говорят, огонь коснется нас лишь на считанные дни. Их обольстило в религии то, что они измышляли. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون А что произойдет, когда мы соберем их в тот день, в котором нет сомнения, когда каждая душа сполна получит то, что она приобрела, и когда с ними не поступят несправедливо?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 Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле. Аллах способен на всякую вещь. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от самого себя. Аллах сострадателен к рабам. قل إن كنتم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердны. Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Инна Аллаха إبراهيم وآل عمران على العالمين Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха, род Ибрахима и род Имрана. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Одни из них были потомками других. – Аллах слышащий, знающий. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Вот сказала жена Имрана, «Господи, я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты слышащий, знающий».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 Но Аллаху было лучше знать, кого она родила. А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее Марьям, и прошу тебя защитить ее и ее потомство от сатаны изгнанного и побиваемого». فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и поручил ее Закарии.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 воздержанным мужем и пророком из числа праведников. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Он сказал, «Господи, как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня, и жена моя бесплодна?» Он, Аллах, сказал, «Так Аллах вершит, что пожелает». قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Он сказал, Господи, покажи мне знамение. Он, Аллах, сказал, Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь его перед закатом и утром. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين Вот сказали ангелы, «О, Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров». يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين О, Марьям, будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется.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 Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого или лишенного зрения от рождения, или обладающего слабым зрением, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите, что вы припасаете в своих домах. Воистину в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня – и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено.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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Господь наш, мы уверовали в то, что ты не спаслал, и последовали за посланником. Запиши же нас в число свидетельствующих». Они, неверующие, хитрили, и Аллах хитрил – а ведь Аллах наилучший из хитрецов.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 Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين Тех, которые не уверовали, я подвергну тяжким мучениям в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين Тех же, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна. Воистину, Аллах не любит беззаконников. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم Это и есть то, что мы читаем тебе из аятов и мудрого напоминания. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму.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 إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم Воистину верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день, и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.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 Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами. Я أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون О люди Писания, почему вы припираетесь относительно Ибрахима? Ведь Таурат и Инджил были неспосланы только после него. Неужели вы не разумеете? حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Вы были людьми, которые припирались относительно того, что им известно. Почему же теперь вы припираетесь относительно того, что вам неизвестно? Аллах знает, а вы не знаете. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульманином и не был из числа многобожников. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Воистину, самыми близкими к Ибрахиму людьми являются те, которые последовали за ним, а также этот пророк, Мухаммад и верующие. Аллах же является покровителем верующих. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون Часть людей Писания желает ввести вас в заблуждение, однако они вводят в заблуждение только самих себя и не ощущают этого. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون О люди Писания, почему вы не веруете в знамения Аллаха, хотя сами свидетельствуете?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 Быть может, они обратятся вспять. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы, и не припирался с вами перед вашим Господом. Скажи, воистину верным руководством является руководство Аллаха. Скажи, воистину милость находится в руке Аллаха. Он дарует ее кому пожелает. Воистину Аллах объемлющий, знающий. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Он избирает для своей милости кого пожелает. Аллах обладает великой милостью.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 Но есть среди них и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар – не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой. Они поступают таким образом, потому что говорят, на нас не будет греха из-за этих невежд.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 Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в день воскресения и не очистит их, и им уготованы мучительные страдания. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят «это от Аллаха», а ведь это вовсе не от Аллаха. Они сознательно возводят навет на Аллах. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Если Аллах даровал человеку Писание, власть, знание или умение принимать решения и пророчество, то ему не подобает говорить людям «будьте рабами мне, а не Аллаху». Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и пророков своими господами. Разве он станет приказывать вам совершить неверие после того, как вы стали мусульманами?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 Если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему. Он сказал, согласны ли вы и принимаете ли мой завет? Они ответили, мы согласны. Он сказал, будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами.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 قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Скажи, мы уверовали в Аллаха, и в то, что неспослано нам, и в то, что было неспослано спослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и коленам двенадцати сыновьям Якуба, и то, что было даровано Мусе, Исе и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними, и ему одному мы покоряемся». ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято – и в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين как же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали неверующими после того, как уверовали и засвидетельствовали правдивость посланника, и после того, как к ним явились ясные знамения? Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Их воздаянием является проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Они пребудут в нем вечно. Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки.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 Они и есть заблудшие. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين Воистину, о тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. Им уготованы мучительные страдания, и не будет у них помощников. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين Любая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, которую Исраил запретил самому себе до неспослания Таурата. Скажи, принесите Таурат и прочтите его, если вы говорите правду. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون Те же, которые станут возводить навет на Аллаха после этого, являются беззаконниками. قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين Скажи, Аллах изрек истину. Следуйте же религии Ибрахима. поскольку он был единобожником и не был многобожником. Инна ауала байтин вудиа линнаси лаллази бибакката мубаракан ва худан Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке – Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров.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 Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون Скажи, о люди Писания, почему вы не веруете в знамение Аллаха, в то время как Аллах наблюдает за тем, что вы совершаете?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 Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете. Я айюхаллазина аману ин тути'у фарикам миналлазина утул китаба яруддукум ба'да иманикум кафирин. О те, которые уверовали, если вы покоритесь некоторым из тех, кому было даровано Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Как вы можете не веровать в то время, как вам читают знамения Аллаха, а его посланник находится среди вас? Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله تهتدون Крепко держитесь за верь Аллаха, все вместе, и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем. منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют – Тем, чьи лица почернеют, будет сказано, «Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили». وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Таковы аяты Аллаха, которые мы читаем тебе воистине. Аллах не желает поступать с мирами несправедливо. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, и к Аллаху возвращаются дела. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучшее для них. Среди них есть верующие, но большинство их являются нечестивцами. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون Они не причинят вам никакого вреда, кроме досаждения.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 Они попали под гнев Аллаха, и их постигла бедность. Это за то, что они не веровали в знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это за то, что они ослушались и приступали к границе дозволенного – ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون Не все они одинаковые. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Они веруют в Аллаха и в последний день, велят творить одобряемое – запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела.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 Они будут обитателями огня и пребудут там вечно. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون То, что они расходуют в этой мирской жизни, подобно морозному или завывающему или огненному ветру, который поразил Ниву людей, поступивших несправедливо по отношению к себе, а затем погубил ее.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 Если же вас постигнет несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم Вот ты покинул свою семью рано утром, чтобы расставить верующих по местам для сражения при Ухуде. Аллах слышащий, знающий. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Когда два отряда среди вас готовы были пасть духом, Аллах был их покровителем. Пусть же на Аллаха уповают верующие. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, быть может, вы будете благодарны. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Вот ты сказал верующим, разве вам недостаточно того, что ваш Господь не спосылает вам в помощь три тысячи ангелов?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 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас, и дабы ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа приходит только от могущественного и мудрого Аллаха. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين и дабы отсечь от неверующих одну часть, или разгромить их так, чтобы они вернулись разочарованными. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяние, либо накажет их, ведь они являются беззаконниками. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Он прощает кого пожелает и подвергает мучениям кого пожелает. Аллах прощающий, милосердный. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون О те, которые уверовали, не пожирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете. واتقوا النار التي أعدت للكافرين Бойтесь огня, который уготован неверующим. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может, вы будете помилованы». وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных.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 Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Воздаянием будут прощение от их Господа и райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников! قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين До вас также случалось подобное. Люди подвергались искушению, подобному тому, которому верующие подверглись во время сражения при Ухуде. Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, кто считал лжецами посланников. Это есть разъяснение людям, верное руководство и назидание для богобоязненных. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Не слабейте и не печальтесь в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни, счастье и несчастье для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников. Ведь Аллах не любит беззаконников – وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين и чтобы Аллах очистил уверовавших и уничтожил неверующих. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?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 Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Аллах любит терпеливых. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Они не произносили ничего, кроме слов «Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле» утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в последней жизни. Аллах любит творящих добро. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين О те, которые уверовали, Если вы подчинитесь неверующим, то они обратят вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими убыток. О нет, Аллах является вашим покровителем. Он наилучший из помощников. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Мы вселим ужас в сердца неверующих за то, что они приобщали к Аллаху сотоварищей, о которых Он не ниспослал никакого доказательства.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 Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают последнюю жизнь. После этого Он заставил вас бежать от них, чтобы испытать вас. Он уже простил вас. ведь Аллах снисходителен к верующим. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, тогда как посланник призывал вас, находясь в последних, ближайших к противнику рядах, и Аллах воздал вам печалью за печаль, чтобы вы не скорбили о том, что было вами упущено, и о том, что поразило вас.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 Другие же были озабочены размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря, есть ли для нас в этом деле какое-либо участие. Скажи, дела целиком принадлежат Аллаху. Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря, если бы у нас было какое-либо участие в этом деле, то мы не были бы убиты здесь. Скажи, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах – Аллаху известно о том, что в груди.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 Не будьте похожи на неверующих, которые сказали о своих братьях, когда они странствовали по земле или участвовали в походе. Если бы они были рядом с нами, то не умерли бы и не были бы убиты, дабы Аллах сделал это причиной скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умершляет, и Аллах видит то, что вы совершаете». ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون Если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от Аллаха и милость окажутся лучше того, что они накапливают.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 Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Пророку не подобает незаконно присваивать трофеи. Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придет в день воскресения с тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не поступят несправедливо. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, подобен тому, кто попал под гнев Аллаха, и чьим пристанищем будет гиенна? Как же скверно это место прибытия! هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون Они займут разные ступени перед Аллахом, Ведь Аллах видит то, что они совершают. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас самих. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при Ухуде, произошло с дозволения Аллаха для того, чтобы Он узнал верующих.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 Они сказали: "Если бы мы знали, что сражение состоится, то бы непременно последовали бы за вами". В тот день они были ближе к неверию, чем к вере. Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать о том, что они утаивают. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Они являются теми, которые сказали своим братьям в то время, как сами отсиживались дома. Если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Скажи, отвратите смерть от себя, если вы говорите правду. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم которые ответили Аллаху и посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязнены, уготована великая награда. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Люди сказали им, народ собрался против вас, побойтесь же их. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха.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 Они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает лишить их доли в последней жизни, и им уготованы великие мучения. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم Те, которые купили неверие за веру, не причинят никакого вреда Аллаху, и им уготованы мучительные страдания. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين Пусть неверующие не думают, что предоставленная нами отсрочка является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи.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 Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали пророков, и скажем «Вкусите мучения от обжигающего огня». ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Это за то, что приготовили ваши руки. Ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами.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 Скажи, до меня к вам приходили посланники с ясными знамениями и с тем, о чем вы говорите. Почему же вы убили их, если вы говорите правду?» فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير Если они сочтут тебя лжецом, то ведь лжецами считали многих посланников до тебя, которые принесли ясные знамения, книги и озаряющие Писание. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех. А земная жизнь — всего лишь наслаждение обольщением. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание. Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его. Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم Не думайте же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, что они не совершали, спасутся от мучений.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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты не сотворил это понапрасну. Причист Ты. Защити же нас от мучений в огне. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Господь наш, тот, кого ты вергнешь в огонь, будет опозорен, и не будет у беззаконников помощников.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 Одни из вас произошли от других, а тем, которые переселились или были изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты мучениям на моем пути, сражались и были убиты, я непременно прощу их злодеяния и введу их в райские сады, в которых текут реки. Такой будет награда от Аллаха. А ведь у Аллаха наилучшая награда. Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал. ثم Это всего лишь недолгое или небольшое удовольствие, а затем их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это ложе! لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار Но для тех, которые боятся своего Господа, уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно.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 Их награда ожидает их у их Господа. Воистину, Аллах скор в расчете. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون О те, которые уверовали, будьте терпеливы, Запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете».